а ще за шаленої кількості спеціальних антикарієсних жувальних гумок, до того ж у нашому європейському місці, де на один мікрорайон припадає щонайменше 5 стоматологічних клінік. Я колись рахував. 5 це середнє число, буває і більше. Мати такі жахливі зуби. Та це неприпустимо для більш-менш освіченої людини. На її місці я дуже рідко розтуляв би рота, хіба що під загрозою смерті, не частіше. А вона дозволяє собі роззавляти рота, коли їй заманеться. Геш? Інша волока симпатична. Закриває рота маленькою ручкою. Може, так само щось не те із зубами. Я показую їм брутальний американський жест. Використовується усього один палець п'яти, що є на руці. Американці дуже практичні. Те, що я ненавич американців не означає, що я не маю користуватися надбаннями американського народу. Я показав їм того пальця не з хуліганських мотивів. Насправді мені здається, що найкращий хуліганський мотив це циганочка, чи, може, Мурка, чи гоп-стоп, такий уже я невиправний романтик. Я показав їм пальця із суто виховною метою. Треба, щоб вони зрозуміли, поки ніхто не пояснив їм фізично, що поводитися з чоловіками треба обачно. Третє словом козал так само. За козла можна ще і як відповісти перед дорослими пацанами. Я їх попередив, цих двох дуреб. За образу чоловічої гідності можна отримати добрячих стусанів. Мій показаний палець це всього-навсього превентивний захід, натяк на те, щоб вони у подальшому контролювали власні слова. Ніколи не знаєш, на яке злісне лайно натрапиш у своєму життєвому шляху. Краще бути попередженим. Я завжди опікуюсь майбутнім інших людей так уже влаштований. Але годі потякати, все бувайте. Я вистрибую в темряву. Ще побачимося. Частина друга забавки Міра. Я сліпа не з раннього дитинства. Точніше так, я сліпа не з народження. Не знаю, чому саме з цієї фрази я почала розповідати про себе. Мабуть, тому що звикла вгадувати в зрячих очах інших людей саме це запитання. Найперше запитання. Воно виникає відразу після того, як люди розуміють, що я сліпа. Бідненька, як же це сталося? Соло, дуетом, тріо чи хором, залежно від їхньої кількості, думають люди. Бідненька, сліпа дівчина. Як їй кепсько жити в цьому жорстокому світі? Біда за бідою йде чередою. Від їхнього співчуття мені з кожним роком усе більше хочеться вити, як собаці. Я люблю вити. Якщо вже чесно, то більше